นระนังขจฉามิธรรมังนระนังขจฉามิ สังฆังนระนังขจฉามิ พุทธังนระนังขจฉามิธรรมังนระนังขจฉามิ สังฆังนระนังขจฉามิ พุทธังนระนังขจฉามิธรรมังนระนังขจฉามิ สังฆังนระนังขจฉามิ พุทธังกระนังขจามิธรรมังกระนังขจามิสังฆังกระนังขจามิพุทธังกระนังขจามิธรรมังกระนังขจามิสังฆังกระนังขจามิพุทธังกระนังขจามิธรรมังกระนังขจามิสังฆังกระนังขจามิ बुद्धं गणनं गच्छामि धम्मं गणनं गच्छामि सङ्घं गणनं गच्छामि ิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิ สังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิ จังหังสระนังขัด มิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระ Sanghang saranang kacami, Buddhang saranang kacami, Dhammang saranang kacami, Sanghang saranang kacami, Buddhang saranang kacami, Dhammang saranang kacami, Sanghang saranang kacami, Buddhang saranang kacami, Dhammang saranang kacami, สังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิ สังฆังกระนังขัดฉามิพุทธังกระนังขัดฉามิธรรม ระนังคจามิธรรมังสระนังคจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระนังคจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระ with งคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ จังรังสระนังคัจ มิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิ

ธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ ระนังขัดฉามิ สังฆังสระนังขัดฉามิ พุทธังสระนังขัดฉามิธรรมังสระนังขัดฉามิ สังฆังสระนังขัดฉามิพุทธังสระนังขัดฉามิธรรมังสระนังขัดฉามิสังฆังสระนังขัดฉามิพุทธังสระนังขัดฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ งคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สังฆังสระนังขัด มิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆังสรนังคจามิพุทธังสระนังขัจฉามิ ธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังคจามิพุทธังสระนังคจามิ ธรรมพังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆังสระนังขจามิพุทธังสระนังขจามิธรรมังสระนังขจามิสังฆัง with คัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิ สังฆังสระนังขัจฉามิพุทธังสระนังขัจฉามิธรรมังสระนังขัจฉามิสังฆัง มิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิ สังฆังสรนังคัจฉามิ พุทธังสรนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิ ธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิ